mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar safar vaqti yaqindir bexabarlarga xabar aylang vali birlikka qarshi ichki dushmandan hazar aylang این فیت نشدن دار فجر ایلیند، ایلانت شکم ایتروب زن فرزند به آسا ایلیند، ایلانت شکم ایتروب زن Mücahidler, mücahidler Alar nishod etib o'zaro bo'lgan ixtilofingiz Qilur barbod sayin etdi, fadu ittilofingiz Berun nuqson alanni qamiz deb e'tirofingiz her maslaklari har ne sizlarni xilofingiz Erur her har ishda ne xilofingiz mujohidlar aziz tomoshabin mazkur hujjatli filmda mujohidlar haqida hikoya qilamiz Yeter dinsiz deganda ruhi islom oshkor bo'lsin yetar dinsiz deganda ruhi islom oshkor bo'lsin mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar mujohidlar